selam, kakav je stav o Mubarek noćima kao Lejlel Ragaib i slično. Neki govori o nafilama i za akšama i jacije namaza. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam, rasulillah. Ono što je došlo u tekstova po pitanju tih noći mimo Lejletul Qadr, znači su predaje koje nisu ispravnog senada lanca da mogu biti kao dokazi i zato ulema, znači veličanje tih noći smatra od nečega što je bid'at i zato nemamo pravo te noći posebno oživljavati tim ibadetima koji su često proizvod sufijskog poimanja, koji su se osnovili na slabe predaje koje nisu vjerodostojne do Muhammeda Ali se Sidru